Alaia, kaso no gurekin beraz. Egunan, zuri? Egunan. Lapurtara, lapurtik mm, kokatuak izanen dira gure solaz gaiak, ene ustez gehien bat, ah, lapurtik gaiten dugularik, eh, nungo azira, usu ikusten zaitugu ustaritzen? Bai hori da, ustarizta janaiz. Ah, hortako, ah, edan, morgildua, hemen go kultur uh, dinamika untan. Bai hori da, inbat, bat, eh, elkarte dezberdinetan ibiltzen naiz, bai. Eta ipatzeko, dantza, Dantza, bai, beraz, eh, izartxo dantza taldean ari naiz, errobiko kaskajotak elkartearekin, eta errisoinu elkartean ere ibiltzen naiz. Bada mugimendu hor elkartea hoetan, eh? Bai, hori da, bada bizia eta hori bizik edar da. Memento honetan, udaberriarekin ere hor eh, hartzaro eta beste ditekoak dira hor dian, eh? bauzilan? Bada eta adiegon programa laste jaterako baita hartzaro festivalarena eta gauza edekak izanen dira. Dena prez duzie? kasik, bai. Hauntza da. Bai, aski antzen ziste pixkat berantago da ez aurten. Ah, galdera ona, egia da, astart gizenaren dataren arabera beti fingatzen dela gure hartzaru festivala. Horten ez banaizoker martxoaren uh, eh, iruan da, uste dut, edo laua, noiz da astarta, irua edo laua? Eh, laua, uste dut. Laua, eh. ara. Beraz, uh, martxoaren uh, lauak ospatuko du hartzaru festivalaren bukaera, eta orduan uh, lehenago hasiko da. Beraz, ustaritzen, eh, bizi izan zira, bizi zira, mentoaz, hau no? Bai, bai, hori da. Ze ikasketa mota egin duzu hemen? Bo, nik uh, ibilbide klasikoa hemen Euskal Herrian, astolatik pasatua, Salvador, etxepare ondotik, eta... Mm, Eta aski argi nuen uh, jadanik uh, intzelarik antropologia ikasi nahi nuela. Eta orduan txekatu nuen uh, zein ziren lizentziak uh, antropologia lehen urtetik erakasten zutenak. Eta hola joan nintzen uh, Tolosara, Jean Jaurès Unibertsitatera antropologiaren ikastera. Ah, deia lizeoan jarzean bazinakien, zebide hartuko zinuen? Bai, uh, nik ba, dut historio polita dela nola ezagutu dudan antropologia, nahi baduzu kondatzen aldizut. Badugu denbora. Are, beraz, eh, <clears throat> liseoan nintzen, banakien jadanik eh, eh, ikerketa maite nuela, banuen hortan ibiltzeko gogoa, historiak erakartzen ninduen, baina ez nuen, hainbeste ne burua arrund hortan kokatzen, eta irakurri nuen liseoan nintzelarik txerritruforen liburu buru bat, um, Iauteria iburuz, kaskajote joaldun, zakitezagutzen duzuen, eta liburu hori irakurtzean pentsatu nuen, hori zela nik egin nahi nuena. Eta beraz begiratu nuen norzen Thierry ikusi nuen eh, antropologoa zela, beraz joan nintzen ikustera zer zen antropologo izaitea. Bo, hier sekatu zere ez nuen hain beste argi zer zen, baina argi nuen hori zela egin behar nuena. Eta eta hori argitan ukanik, eh, hola hasi zen e, enei antropologiarekin eta ikasketa eta denboran eh, argitu zen enetzat eh, hori zela enei Gurutzatu alizan duzu, Thierry Truffaut beda? Bai, bai, bai, gurutzatu nuen, ezagutzen nuen jadanik, eh, be ustaritzen uh, eh, Kaskajotak elkartean jadanik mintzaliak eman baitzituen, eta egin zuen ere lan bat Kaskajotei buruz, eta badut argazki bat biziki polita dena, eh, ene burasuek harturik, eta beraz eh, kaskajotak uh, ene etxean ziren, eta Thierry Truffaut hor da eien segitzaile argazkiak hartzen, eta ni hor niz, uh, zakitzen bat urte ditudan, sortzi, bederatzi urte, ene anaiarekin handuan, beste hain eustez etzen uh, sortu edo ukan marzuten justu urte bat edo hola, eta beraz argazkian hor gira, ni hauja, eta Thierry Truffaut diadanik hor uh, uh, argazkiak hartzen kaskajotekin, eta... Begietan dir dira, deia. Eta bai, egia da beti emozionatzen nahi naiz eh, kaskarotekin, haute garaiarekin gara eh, jarekin, ortsaroko uh, eh, askajak dira, eta orain dikere aska, askajak dira beste bizipen batzu uh, izan baititut geroztik eta, eta uste dut erriaren uh, bizi momentu biziki askaj bat dela. Ozan, bertza hondi hortan sartu zita, deia tipidanik, eh, bai kaskarota dantza eta kultur giro hortan ordean, nahi gara mm. ez? bai, bai, bai, ahont, mm. ahont, bai tipidanik dantza egiten dut, sei urtetatik eta musika askifite hasi nuen ere. Ze musika jotzen duzu? Beraz panderoarekin hasi nintzen, uh, aski luzaz eh, landu dudana, uh, maitena duald nuen erakasle eta zinez uh, eskertzen dut, uh, eskointa esker uh, era maiten uh, bai abian ginen berarekin eskuinta esker jotzerain bat pestetan, eta berari esker uh, zinez uh, gauza ainitz ainitz ikasi eta bizitu ditut, beraz hor daukera bere eskertzeko, mire <laughs> esker maitena, eta... Mm, eta ondotik uh, trikititza hasi nuen, eta, eta ondotik uh, alboka. Ara, asierrekin, asier goia askoetxea, bera ere eskertzen aldut, eh, bere pazientzia eta, eta albokaren jotzeko uh, maitasuna ere partekatzeagatik. gatik. Zer duzu gehienik uh, gustuko edo gehienik uh, obikienik menperatzen? Ba, obikienik menperatzen uh, panderoa dudarik ah, gabe hori baitut uh, gehienik jo, eta... Eta gero, ba, trikititzarekin eh, moldatzen naiz, gero egia da ikasketekin eh, piskatutzi dudala bazterrean, eta orain jauterik eh, garaietan kasik bakarrik jotzen dut trikititza, momentuko ez dut beste denborarik, agian tesia bukatuta behiz uh, jotzen alko dut gehiago, baina... Ara, ibiltzen naiz. E, eta gero momentuan arabera, egia da etxean, e, anaia gaztena musikaria dudala, eta orduan elgarrekin. Zerri berak? Berak uh, txistua, txirula, eta alboka enekin ikasten zuen. Baina ni baino aixe azkajagoa da. Eta etxean jotzen duzue? hauzuak maite dute? Bai, eta burasuek ere bai. <laughs> eta hori guzia, pilotarekin doturarik baduzu edo ez duzu bat ere praktikatu? ba, tipitan, aitarekin pixka bat eta baina ez naiz pilotaren munduan sartu uh, laguntzaile bezala bai, uh, ara aitak... Uh, Mila frangako... Eskulari, pilota bat asuneko lehen dakaria, ono? Hori da, oino, bai, bai, ari da, eta bo, eman ditut, Bizpeiru esku kalde, baina... Um, ez zire sartu pilotan? Ez nahiz sartu mundu hortan ez. Mhm. Eta zure aurrideak? Uh, ene bigarren anaia hortan ari da bai, bai, bai. bai. Pilotari... Pilotaria da, bai. Aita fier da horrean. Hara, eta elgarrekin ari dira ere, eta bo, partekatzen duten uh, kirola da, bai. Mm. Nolako ikaslea zinen, eh? zuk uh, gauzak zehazki untsa egiten zinituen, uh, azpimaratzen gauzak, fitxak prestatzen... Uf, galdera biziki ona <laughs> zaila da ene deskribatzean ikuste. Um, ba, aski, aski kasle estresatua nintzen, <laughs> egera erraiteko. Beraz eh, gauza kuntsa egin nahi, Egin nahi, hori da, beraz uh, badakit uh, ikasketetan, beti sekatzen ibili nahi zein zen eh, ene lan metodo berena, uste dut gaur egon aurkitu dudala, baina ba, uste dut teknika guztiak entzatu ditu dala. Ez dut egeski ikasten, ez naiz uh, hain trebea egeriteko gauzak gogoan atxikitzeko, beraz uh, demura hainitz, hainitz, hainitz pasatu dut lanean, ikia <laughs> da eskola, bai, ikastolatik sartuta zen uh, lan talan uh, besteek horren eh, uh, erdi batez edo ordu batez egiten zutena, be nik iru edo lau orduz egiten nuen. Beraz uh, ez da egresa izan, baina uste dut horrek uh, pazientzia pixka bat <laughs> erakatsi didala eta erakutsi dit ere be indarrak ez, pixkanaka, pixkanaka gauzak lortzen altzirela. Ez beti besteak bezain baina hori behar du bakoitzak bere bidea du eta ba, behar daenea, beraz. Eh, ah, bakoitzak bere ba. aiziziekin eh? Hori da, bakoitzak bere trebetasunak ditu. Hori da. Eh, Aipatuko dugu, alaike, <laughs> master erateldu zira, alizirate xeaiten, doktoretza bidean, Uh, beraz, marka hona da, hor bali hono. Bai, bai, bai, bai, marka hona, uh, eh, behene ikasketak biziki, biziki maitatu dizut eta maite ditut oraindik. Egia da antropologiak uh, enetzat uh, ekarri duela munduaren ikusteko manera berri bat. Eta mm, Eta hortan sartuz eh, beti gogotsu ibiltzen naiz eh, antropologian uh, gauzak ikasteko eta horrek hainitz erakasten dit uh, bizian, biziaren ahlo guzietan ibiltzeko, beraz, bai ahemanetan, bai taletan, bai zein diren erronkak eta beste perspektiba bat ekartzen dit beti eta enetzat aberastasun bat Da, bai, aberastasun bat dela egiten alnuke bai. Mhm. Antropologia ipatuko dugu laster nahi nuen, lehenik pausa bat egin, eta gehienek hori egiten idate, bi kantu hautatzea galdegite biziki komplikatua dela? Eta bai, biziki komplikatua atseman dut, eta uh, nik egei musikarekin dudan ahemana aski uh, emozionala da. Jana idu... Eh, ene emozioen arabera fiskat eh, entzunen dudala kantu bat edo beste bat eta garai ez biziki maitatzen aldudan musika bat be beste garai batez ez dut bat ere suportatuko hmm. edo egoiten alniz ama jortuz segidan ber musika entzuten uh, beraz uh, ara badut alako hageman bat musikarekin eta eta hautatzeko aukera horren ukaitea kidekitzen ditu hain beste ate nun ez den egresa autu baten egitea. Hor, adibidez hautatu duzuna bersurari bat da, maialen Lujanbio, eta eramaiten gaituzu e, eh, txapelketan txapelketa nagusirat, 2000 eta ama zazpirat. Bai, hori da... Zendako autu hau? Zendako autu hau, be, hor, eh, Sandra Pochulio eskertzen aldut, uh, eh, erri seinuren uh, lehen dakaria dena, uh, justukia ipatzen nuen, esperientzia hori bizituko nuela hastazken horretan, eta berak errandit eman behar duzu kantu hau. Eta enetzat, evidentzia bat izan da hori janduelarik, <laughs> argiki, eh? evidentzia bat biziki maite dudan kantu bat delako, biziki onkigarria, fina delako, uh, mezu uh, biziki indartxu batekin, eta urbiltzen ari zaigu hartzaro, eta programazioari begikiska bat da ere, kantuaren eh, autaketa, beraz adiegon ikusiko duzue sorpresa ederrak izanen direla hartzaron. Ados, beraz, entzunitzagun ditzagun uh, eh, maialen lujan bioren bertsu hauek uh, bizitzan dena bat batekoak eta gai maileak uh, eh, lehenik itza hartuko du hemen. Dena ondo zijoan argia piztu den arte. Trago bat eta beste trago bat gure kaletan bahena tapiztea da alkolak eta seksu da kahena zure etxera nere etxera Betiko gauzak aurrena zure logelan sartu gerata ara hemen ondorena argia zegon itzalitata bertan biluztu naiz dena Taba piztu eginda, argi txiki xumena. Nere gehira begira zaude, ez naiz uste zenuena. Nere gehira begira, Ez naiz uste zenuenak. Estali arte izan dugunak, Naiko irri, naiko broma, Aorika hau pasa dugunak, Gintonik barruko orma. Bular parea zut neukaneta, Zuke mandida zu forma, Galtza estuak nebilzkin arren, Ez takoi eta ez gona. Auta ura naiz, hartzen ari naiz, zenbait botika hormona, gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea, ez gizona, nere inonez ego naia ote da zure ez inegona. Nere inonez egon nahi haute da zure ezin egonak. gizarte honen estereotipo, ta gizarte honen usten, trampan zuari zera erortzen, eta hori ez dizutuzten. Zuk badakizun nola zizelka, eta maaztu gaituzten, ze importadu gaurari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta neroni ni neu naizena, hori bakarrik Gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desirari da pusten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikuste. Ba, itortu behar dugu ez dutala bertsua entzune. Eh? <laughs> Kalakanari bai ginen, maialen lujanbio hautatu duzu ala jakasuno, dena ondo zioan argia piztu den arte gaiari eh, bertsuak bota dituela. Bertsu zalea, Zira? Ez dakit uh, eh, zaletasunaren kalifikazioa merexi dudan, baina uh, bertsak maite ditut bai, eta eta plazer hainitzekin uh, entzuten ditut gero ara ez naiz baita espada txapelketaz txapelketa ibiltzen, baina uh, artetan maite dut bai entzutea. Antropologia, eh, nahi nuke, okay, ba, dena zurekin nahi patu, zenta enetako uh, eh, izen bat da, eh, antropologo misio kargudun zira ere eken mementoan, lanaren parte bat egiten duzu hori, eskual erakundean? Bai hori da, nik uh, tesia finantzatzeko lortu noen uh, zifr beka bat, zifr beka... Uh, Tesien dirustatzeko manera bat, aski interesgarria dena, um, ahemanetan ezartzen baititu ikerleak eta uh, lan munduko profesionalak eta enekasuan uh, eh, eskual kultur erakundearekin gertatu zen eta orduan uh, denbora erdiz uh, ibiltzen naiz uh, baitan lanean eta beraz uh, kolokioak bintzaldiak antolatzen uh, jabaketak montatzen tasarean igotzen eta gogo eta pibatzuera maiten ere bai hartetan, araulako lanetan ibiltzen naiz. Ez duen pentsatu, baina aparte bat egiteko, tesia bat eh, lantzen duzularik, eh, ikusi behar duzu ere ze gastu izanen duen, aurre ikusi behar da, hori? Edo ez da posible? Bai, bai, Tesea bat hasi haintzin kondutan izan behar da, ala ere um, dirustatzeko zailtasunak izanen direla. Ez dira hain beste, ez da hain beste burtsarik esistitzen, baina badira. Badira deitzen direnak uh, uh, de kontra doktoro, ezakitzen den hori eskoraz, eh, kontratu bat zu uh, ordaintzeko, eta badira parean zifr beka horiek uh, uh, gerozta gehiago garatzen ari direnak uh, kontratuak aski mugatuak eh, baitira azkenean uh, ikusiz zenbatek tesian sartu nahi duten eta ba, hori da lantxari baten ukaiteko eta ondotik um, ikasketen edo ikerketan arabera, batzutan be mugitu behar eh, dugu, joan behar dugu eskuin eta esker, izan eh, mintzaldien emaiteko, izan eh, kolokuetan parte hartzeko, edo uh, landalanaren egiteko. Eta hor, uh, bai, ubedala ere pixkat uh, ukaitea gogoan uh, kosta bat izanen duela, beraz, hortan parte hartzeko badira beka batzu ere esistitzen direnak, badira ere uh, laborategien laguntzak, baina bat batzutan uh, guk ere ordaindu behar ditugu parte horiek bai. Hmm. Antropologia, zer den eh, zehaztea pixka bat zaila da, eretako da gauza saaren ikertzea, ez dakit eh, horta ikasten denez? nik gehiago ejango nuen gaurkoa ikertzea zela, beraz, uh, baina horrek ez dukentzen uh, ikuspundu historiko bat uh, uh, atxikitzen dela eta perspektiban uh, ezartzen dela horrekiko. Ehm, antropologia zer den definitzia ez da sekulan eh, ariketa erresa. Nik tendentzia dut, ehm, horren uh, azaltzeko, erraitea pixkat eh, historia eta soziologiaren eh, arteko disiplina bat dela. Baina ez da, juntxusen, ez baita bien artean disiplina... badu bere Eh, nortasun propioa eh, disiplina honek, bere historiarekin, eta bo historia. Uh, eh, piskat ilun bat ere, momentu batez, uh, kolonialismo garaian baliatua baitzen, azkenean uh, ba, Inglaterrak eta olakoak... Uh, eh, Antropologoak bidaltzen zituzten, eh, Afriketako errealdetara, ikertzeko nola ibiltzen ziren, eh, ango populuak eta ondotik, be, obeki ulertzeko, haien sistematik, haien sistema nola imposatzen halko zen. Beraz, hori izan da ere... antropologiaren uh, iragan bat, eta orain uh, biziki gal, aztertua dena, berriz pentsatua, galdezkatua, eta badagogo eta oso bat eh, eramana izan dena hori buruz biziki interesgarria da. Eta beraz, antropologia da azkenean um, gure jendartearen ulertzeko uh, disiplina bat, eh, molde kalitatiboan uh, ibiltzen dena, beraz ez ditugu baita lekukotasunak biderkatuko, ez ditugu sekatuko mila pertsona edo uka gaiteko uh, alako errepresentazio bat, ez da hori gure lana. Guk sekatuko dugu nola gai baten aztertzeko pertsona batzuekin ibiltzen algiren izketan, trukaketan, bizipenetan, hori egiten da batez ere uh, parte hartzailearen uh, metodologiarekin. Eta bizipen hortatik ikusiko dugu eh, zer ateratzen den, ze problematika agerian ezartzen den, eta nola hori pixka bat horrekortzen eh, alden. Ba, badira bi metodo metodo deduktiboa, induktiboa, eta pixkat hortik beraz, eh, ez naiz txetasunetan sartuko, baina interesatuak balimaziste, nahi baduzue diakin pixkat zer den antropologia. Bada komikitipi bat ateratzen dena aurten, deitzen dena antropolog, frantxes ez da, Emanuel C zigenen eh, eskutik egina. Eta um, aski interesgarria da eh, liburu honek orkesten baititu hainbat eh, antropologo eta lau horritan erakusten du antropologo bakoitzak zer egiten duen eta pixkat tejeno bakoitzarekiko eh, ze ekartzen alduan ikerketak. Bo, aski interesgarria da eta emaiten du pixkat antropologiaren anistasunaren ikuspuntu bat. Komiki bat, ah, dikia pixka bat... Eh, Hori uh... da, ba, izan zortan egina izan da eta nik uste eh, lortua da. Mm -hmm. master bat ukandu zura, zuk sozial eta giza zientzietan, ez dakit untsa itzuli dutan ez, antropologian, izten master hau, Eh, eta hori guzia zertu duzu, beraz, eh, master honetan zer da sozial eta giza zientzia? Beraz... <laughs> Nahi dut dena jakin, eh? Eba, eh, ikusten dut, ikusten dut. sozial eta gizentzia zer den, ba, da azkenean... Egiten da bere bat eh, zientzia gogorrak eta giza zientzien artean, beraz giza uh, zientzietan ez hartzen dira eh, psikologia, historia, geografia, antropologia eta bar. Eta giza uh, zientzia gogorretan matematikak, biologia, kimia eta bar. Bo, bada alako bere bat egiten dena, uh, galdezkatzen alduguna argiki, uh, baina uh, irrealitatea bat da, bada bereizketa hori egiten da. Eta gizentzia humano horietan badira hainbat bat, bat disiplina eta disiplina bakoitzak baditu bere bere zitasunak. Eta hene haren bere zitasuna zen eh, ondare imaterialan eh, dituak izaiteko eh, formakuntza bat segitzen ginoela. Eta beraz ondarei materialan ari ziren eh, ikerle eta profesionalak heldu ziren kurtu maitera, biziki interesgarria zen, eta ziren hainbat haste eh, formakuntza ere horren baitan, eta ba, bikaina zen, ara. Zut, eh, besterik <laughs> bikaina zen. Hor, doktore bat bide handera, tesia bat are, arizira beraz aztertzen, hori baita ere funtsa, eta sorkuntza koreografikoa eta kultur eskubiden galdera eskoalegian duzu aztertuko. Ah, itz, eh, bat eh, batek markatzen hau hemen kultur eskubidea. Kultura eskubide batekin eh, neurtzen da edo... Eta bai, bai, bai, bada eh, beraz eh, kultura eskubideak uh, gisa, uh, bai, oinarrizko gisa eskubide batzu dira. Hori gintzen mila bedirazion eta berrogeita sortziko uh, gisa eskubideen aldarrikapen unibertsalarekin. Hogeita zazpigarren artikuluak dio bakoitzak uh, bakarrike dotaldean baduela uh, bizi kulturalean libreki parte hartzeko eskubidea eta beraz eskubideo honek ondotik ukanditu uh, eh, hainbat itun eta testu juridiko uh, zehazteko uh, zer entzuten zen horren gibelean eta estatuek emaiteko uh, uh, aplikapen kuadro bat. ez nahiz sartuko testu juridiko guzi horietan, baina bizik interesatuak balin bazizte, hasten alzizte, uh, Friburguko aldarrikapen, um, aldarrikapen irakurtzarekin. Honek testu honek, honen lana izan zen azkenean hainbeste testutan txakabanatuak ziren ideiak batzea testu bakar batean. Beraz nahi baduzu pixkatu lehtu zer zen, zer, den, zer diren kultura eskubideak ortik asten alzizte, eta gero bada <laughs> haixi mamia uh, gauzak sakontzeko. Eta, eta beraz esku bide horiek badute indar eh, politiko biziki azkar bat eh, eta gaur egun militanteek ere berri sartzen dute eh, eien praktika, usu praktika kulturalak zehazteko badira galdera desberdinainiz eta azkenean zer da kultura hartzen bada kultura antropologiako definizioarekin be dena da kultura, ekonomia, kultura kultura da, eh, baratze gintza kultura da, beraz, eh, horrek eh, be kultura politikekiko be arrazoak pausatzen aldituz, eta kultura politiketan be identifikatzen dira gehiago sinema, artea, musika, eta hor badak piskat kontra esan bat sortzen dena, bada tentxo bat nik uh, aztertzen dudana. Mm -hmm. Tentxo bat? Ebe bai, ez da azkenean... Uh, politika ari direnek badute diru sama bat, eta gauzak antolatuak diren bezala e, laguntzeko, ebe badira alako kategoria batzu sortzen direnak, eta zer egiten da dena e, kulturan sartzen delarik. E, ara, nola, nola egin osasuna, fe, piskat hori da ere kultura eskubideen zailtasun bat, eta beste giza eskubideen, e, beste giza eskubideekin uh, lotuak dira. Beraz, kultura eskubideak defenditzen, defenditzen aldugu erligio eskubidea, defenditzen alditugu izkuntza eskubideak, defenditzen alditugu... Um, <clears throat> Uh, barkatu nola gaiten hori. askatasuna artistikoa, uh, eh, piskat gauza ainitz, ainitz hortan sartzen dira, eta usasuna ere sart dezakegu azkenean. Uh, beraz, horrek zailtasun bat sortzen du bere ulermenan, eta politika kulturaletaz e, mintzo girenean, ez gira osasunaz baita espada mintzo, edo ez dugu hori pentsatzen azteko mm. lehenik. Eta alta, badute lotura, eh, bada... Eh, jurista batek hor egiten du tesia bat justuki hori buruz. Ongi izaitea eta eskubideen, eh, kultura eskubideen arteko ahemanari buruz, ambre tiso izena du, eta berak justuki erakusten du nola ongi izaitea kultura eskubideetatik defenditzen alden. Beraz bo, gai biziki biziki zabala da, ate desberdinetatik sartzen alda, eh, joiten algira be ara juridikoaren ikuspondotik, joiten algira politikaren ikuspondotik, joiten algira elkarten ikuspondotik, edo Uh, bo, eskala desberdina hainitz gurutzatzen dira ere gai horrekin, eta, eta bada egiteko. Edo ditu, bai, kultura mugatzen dela, orai uh, kultur ikusgarri eri, dantza ikusgarri bat, hori dirustatuko da, elkarte batzuak zuer, diru pixko bat emanen da, ora, kultur politika ipatzen dugularik, gehiago ikusten dut orako zerbait. Bai, Hemen bai. berian elkargoaren uh, mailan ere? Bai, hori da, eta, eta estatu mailan uh, hola ibiltzen da. Eta uh, horrek uh, justuki uh, sortzen dut erraiten nuen tensio hori azkenean, eta ni lertzen naiz, ten, zendako tensio hori orden nola sortzen dugun gure diskurtsuekin, gure representazioekin, uh, gure uh, ekintzekin, eta nola be, zuzen bidearekin, politiken uh, aldaketekin eta horrek uh, nozio hau aldatuko den, egokituko den eta bax. Hmm. Sorkuntza koreografikoa, aipatzen derarik, zer da? Ba hori uh, zen astapeneko hastapeneko aldatuko da, ez da izanen, eh, ez da jaso izanen, pentsatzen dut aixe zehatzagoa izanen dela enetesiaren eh, izenburua, baina azkenean nahi nuen partitu eh, sorkuntza dantzoatzuetatik abiatu nahi nuen kultura eskubiden gaiaren aztertzeko. Eta <clears throat> ba, momentuko baliatzen dudan uh, izena da praktikoa baita, <laughs> aski uh, pixka dena sartzen aldelako eta untsa zait ez uh, eh, ola segidan uh, zehaztea. Uh, Diostuki harina izelako tesia orain idazten, beraz egiten harina izen gogo eta bada. Eta pixka hori da hor gaur egun dudan zailtasuna ene tesia orkesterakoan, zta mugitzen den uh, gai bat denez ene buruaren baitan. Uh, gaur gaiten dudana be berdin bihar entzunen naizelarik berriz, pentsatutko dute, hor, hola ezan dut, baina ez da jasusena, gehiago hola ezan beharko nuen, eh, zinez nahi dudan edo ene gogoetaren aintzin amenduarekiko susen izaiteko. Hori da, piskat zailtasun. Hala, ja, iduritzen zat komplikatu aizaren dela finitzea tesia hau egun batez, eh? Ba, normalki horretan bukatu behar dut, <laughs> ez dakit lortuko dudan, baina... Eh, Eh, hori da helburua motibazio gisa gero ikusiko baina na. Hori hasi duzu lan eh, hau biztan da, uh, filma bat ere bidean da, dantzaren inguruan gehiago hau? Bai, beraz, uh, sorkuntza dantzatuetatik abiatuz eta kultura esku bidean aztertzeko, Harri nintzen justuki astapen batean sekatzen zerri buruz eginen nuen hemen Euskal Herrian. Eta ber momentuan gertatu zen ustaritzeko kaskajotetan bazela zinez uh, eh, uh, eh, burondatea neskak sartzeko eh, dantzetan. Hora jarte ez baitzen lekurik mutil dantzak baitziren? Hori da, hori da. Eta izan zen aldaketa hori eta bazen hor justuki tentxo bat kultura eskubideena agerian zena. Batzuen zat, eh, eien kultura eskubideen egipresentazioarekin, um, importantea zen kaskajotak mutikoekin bakarrik egoitea hori zen eientzat eien kultureskubideak. Eta parean, bazen, hor biziki binarismo forma batean erakusten dut, baina nabardura eh, gehiago gehitu behar dira, baina hor biziki gauzak pixkat simplifikatzeko hola orkestuko dut. Eta parean, bazen urtuki, bez, nesken eta mutiko bat zuen galdera, zena denok eh, mutiko neska, be, berdindu, uh, eh, edo zein pertsonek, uh, eh, dretsua dute uh, eh, kaskarotetan parte hartzeko. Bakoitzaren azkenean uh, kultura eskubidea da, edo eien bizi kulturalean parte hartzea, hortan da justuki kaskarotetan sartzea. Eta hor bizik interesgarria atxemaiten nuen konfrontatzea lebatetik terrenoko bi ikuspondoriek, ikusi nola komunitatearen baitan um, galdera tratatua zen, nola juratua zen, eta hori eman parean uh, kultura eskubideen eh, formalizazio uh, juridikoarekin. Zta justuki UNESCO edo nazio batuen, nazio batuen erakundearen ikuspondotik, ez zindira emazteak diskriminatu ehm, praktika kulturala batean. Eta beraznik biziki interesgarria atxemaiten nuen eh, eskala arteko eh, joko hori aztertzea. Eta dantza, sorkuntza, um, gorputzen arteko aheman hori jokoan zen azkenean, eta baita ere generoaren performatzeko manerak nola egiten ziren uh, um, aztergainituen hor berean. Eta horregatik biziki interesgarria atseman nuen uh, filmatzea, ene, ene landalana. Horrek ekartzen zuen ale batetik kultura eskubideer um, ekarpen sensibleago bat, zenta juridikotik irakurtzen delarik uh, zer den uh, bizi, kulturalean parte hartzea, be ez da biziki argi, uh, hmm. bai, zer da bizi kulturala azkenean, bizi kulturala be <laughs> edo noiz da, gure gorputzekin, gure pertsonekin egiten duguna, Eta orduan nik banuen interes ekartzea alde sensibleago bat, dantzari ere emaitea Irolandiago bat, eta dantza idatzira pasaraztean be zerbait galduko zen ere. Eta orduan uh, ehm, galegin nuelarik uh, eh, Erobiko Kaskajotak elkartearik uh, baimena ene ikerketaren egiteko, ber momentuan galegin nuen ea filmatzen alnuen uh, eh, integrazio prozesu hori aipatua izan zen, e, trukaketa batzu izan ziren hori buruz, eta horren buru bai estatua izan zen, mila eske jainitz eh, karte hori. Eta hor duan, eh, joan nintzen kamerarekin eskutan den dena filmatzera, jakin gabe pixkat zer gertatuko zen ere, hori da hori izan da antropologo ehm, ibilaldi bat, egan nahi baitu, ez dudala aurri ikusi edo sekatu irudi mota berezi bat, eh, joan naiz kamerarekin, biziki untsa ezagutzen nuen elkartea, ango pertsonak ezagutzen dituen, beraz, banakien pixkat ze momentutan, ze gutxi gora bera ipatuko zen, eta guzti, beraz, horrekin pixkat, eh, nik banituen alako hitz gako batzu, uh, eh, ikerlegisa interesatzen indutenak, beraz, uh, eh, ala nola generoa, sorkuntza, ondarea, uh, boterea jemanak, banituen olako hitz gako batzu, pixkat, uh, ene, gidoiak zirenak, eta kamara, horren arabera pixkat uh, kokatzen nuen, eta pasatzen zen, pasatzen zena. Uh, eh, Kasetaritza lan bate eraman duzu, ondarean? Objektiboa izan ez? Eh, hor, uh, sartz. <laughs> Hor, eramaiten nauzu, eh, bi gai uh, handitara, usu uh, antropologia kasetari lanarekin uh, uh, urbiltzen baita, baina ez dugu ber, uh, ez ditugu ber elburuak, ez dugu ere ber lan denbora, euh, epe luze batean ari gira usu, eta, eta gure, gure lana izanen da gehiago, eh, nola, espikatu hori, gauz, deskribazio tipietan sartzea eta erakutsi barneko mekanismoak zein diren. Eh, gehiago, sakon, ben, sakona, Ahari nahi sortzen irakia bat gure <laughs> lanbiden artean eta ez da ere hori. Zakitxo bera nola deskribatu hit susen bat zuekin. Zakit lortuko dudan egia jaiteko eta damutuko nizon batik. <laughs> Baina uh, laburke jaiteko errango nuke ez ditugula ber helburuak eta ez dugula ber, uh, uh, ber metodoak ere. Eta... Um, bai bada informatze lan bat, hori bai, hortan bada aldea mankomun bat, baina... Eh, Eta objektibitate batekin? Alor, hori ere bigarren gai handia, zer da objektibitatea? Zer da... Zuk zure iditzea eman gabe edo erakutsi gabe sobera irudien bidez edo horrek aurea txekiz? edo alderantziz, edo zein den gure mm-hmm. posizioa eta erakutsi zenako gure posiziotik hori lortzen dugun. Nik gehiago zen sortan hartzen dut. Objektibitatea edo neutralitatea azkenean uh, eh, piskat mito batzu dira. Uh, neutroa girela erraiten dugularik, ez gira sekula neutroak, ez neutroa izaitean uh, posizionamendu bat atxikitzen dugu. Uh, beraz, posizionamendua nolakoa den era, agerian ezartzea da helburua. Eta hortan da, eh, enetzat objektibitatearen eh, sekatzea, sekatze prozesua. Eh, horrek zer egan nahi du, be, konkretuke, ni errobiko kaskarrotak uh, elkartean txipidean ikibiltzen naiz, taldean ene anaia bada, badira ene lagunak, badira ene familia bada, eta beraz, uh, aheman guzi horiek badituzte jadanik haien barneko historiak. Eta orduan barne historia hori kondutan hartuz, bakoitzaren hitzako katzen alda. Zendako momentu hortan pertsona horrek hori egiten dit. Zer jokoan da momentu hortan. Zendako eh, hor bada uh, gatazka bat bi pertsona horien artean eta zendako beste momentu batean ez da zer gertatzen da. Nogen parean gauza gertatzen dira. nik piskat hori guzia uh, agerian eta kondutan hartzen dut, justuki hitza behiz bere lekuan kokatzeko, eta hortik erakusteko bombe, gauzak nolakoa giren. Eta funtsan nik badut ene ejola elkarte hortan. Ba, badut uh, ene, ara, baditut ene bisipenak, eta bisipen horiek zerbaiten erakusle dira. Eta badira gerozta ikerketa gut, gehiago, justuki, uh, emozioak kondutan hartzen dituztenak, uh, emozioak kulturalki kokatuak baitira. Ez dira, ez dira berdin bizitzen, eta badut gogoan, ola, barkatu ez nuke berriz uh, izendatzen alko antropologo hori, baina horretzen egin zuela ikerketa bat, uh, dakit gehiago non munduan, barkatu, ez naiz erreferentzia ona setasunen gitzeko, baina kondatzen zuen, han uh, kesu izaitea, aujaren eh, emozio bat zela. Eta bera batzutan kesu zen, eta orduan aujekin uh, eh, posizionatzen zuten beti. Ez zuten, uh, zuen uh, elduekin lortzen ahemanik, zta ba, zuen kesuaren emozioa, eta eta eien zat, be kesu balimazira, hor bat zira, eta horrekin <laughs> egoiten zira. Aujek dute kesu izaiteko baimena, eta elduek ez. Eta hori biziki interesgarria da aztertzea azkenan nola emozioek ere baduten uh, kondaira bat, baduten uh, lekukotasun bat, gure jendartearen erakusle dira emozioak. Eta eta beraz hortik abiatuz, biziki interesgarria da ikustea ene gorputzetik, ene emozioetatik, besten emozioetatik, ikustea zer gertatzen den. Noiz ditugu uh, azkenean emozioa man komunak, noiz ez, eta nola analiziatzen den hori psikologo lan bat egiten duzu, ere berdemoran? Horri ah, oh, ez nuke, <laughs> janen horre ere pentsatzen dut dela beste ez da bat. Uste dut bat direla eh, antropologo, psikologo batzu, biak uh, eh, ustartzen dituztenak, mainan hor ez naiz bat ere aditua, eh, ez naiz hortan txartuko. Hale, zure izguzi horien diseitzeko hartuko dugu pausa bat uh, hartzaro, beraz, horbitzen ari baita ere, eta horgo ekoizpen banda ere burunka. Bai, eta eien eh, emanaldi berria hartzaro denboran eh, aurkeztuko dute, lujaren zainak. Beraz, uh, aier begi klika, kliska txipi baten egiteko hautatu dut ondoko musika. Pulinda, hautatu duzu. Hori da. Alaia, kasun horrekin gira, azken minutuak izan denitu gondotik. Pulinda hemen burrunka taldekoak entzuten genituen, eh, ba, esendida, eh, ahzaru usain bat eh, doinu hauek entzuten direlarik, ez da, ala, alaia kasuna. Bai, hori da, hor, gure gorputzak iratzahi behar ditugu, eta... Hartza bezala. Hori da, hartza bezala. E, kaskarotak aipatuko ditugu, egia demora guti falta zaukula. E, bon, erri batzutan, erten zinatan, siak sirela berdin... Bai, uste dut, beskoitzen ikusi ditutela diadanik bideotipi batzu, bai? Uhum, eta ustalitzen ditekoak dira, eta guai, azken urteotan bezala, neskak ere, sartuak ziztela, kaskarotetan. Bai hori da, elduen taldean, aurrekin ez da orainik lana eramana izan, gogoetak eh, egiten ari dira, eh, baina eh, elduekin egina da, oraindik jantziak ukan ditu laketa tipi batzu, ez da hori da azkenean... <clears throat> Dantzaren munduko bizia, beti laketak badira, eta hori uh, seinale da. Eta nola onartua izan da, bai, bizpairu urteren buruan? Ba, horroko eh, aski untsa, uh, um, biziki, uste dut egiten aldela, horroko gean biziki esperientzia baiko izan dela, bai, elkartearen baitan, gogo eta hainitz, eramana kizan baitira horri esker, azkenean, uh, nesken integratzeko prozesu hau izan da aitzaki bat eh, gogoetatzeko dantza eta generoaren arteko hagemanari buruz. Uh, eh, Funtsian beste taleetan ere eramaiten den bezala azken uh, urteetan. Eta beraz uh, aski interesgarria izan dena ere da uh, nesken integratzearekin dantzari kopurua azkarki emendatu zen. Horrek eraman zuen be uh, bi kaskarot talde sortzera uh, eh, ber egunean bat ibiltzen gira bitaletan auriatzen akian behar da. Uh, eh, gatik, goita amak dantzari zeiten baikira, eta musikaria gehituz behar goi, baspartsuna eta bas ez zingira hola ilbili etxeetan, ez da posible. Eta hor duan, uh, eh, eh, egun nantzeak bitaletan bere izten gira, eta baditugu etxe edo plaza batzu non tale osoa topatzen den. Eta hori esker, be utziak izan ziren hauzo batzu edo uh, sekulan bisitatuak izan ez ziren auzoetara joan gira, eta azkenean eh, biztanle uh, behi edo zah batzuekin ahemanetan uh, izaiteko aukera izan da kopuru emendatze horri esker, eta um, biziki... Um, edera dela uste dut, eta horrek gainera uh, sortzen du uh, eh, ustaritzeren eh, ezagutza eta jakitate berezi bat elkartean, eta um, mm, uh, ba, hori buruz jurtukera mandut lantipi bat mapa batzu egin arazi dizkiet uh, eien kaskajoten ibilbidea, eta biziki interesgarria da ikustean hola badiren uh, ohoitzapen biziki azkar eta mankomon batzu, uh, jurtuki emozioa sentituak direnak, badira gune batzu emozioak kaptatzen dituztenak, uh, usu plazetan edo etxe berezi batzuetan izaiten dira, eta gero nola txisteekin edo etxeetan txortzen den ahemanekin, eh, badira ola, etxe batzu gehiagoa gerian eh, edo hoitzapenetan egonen direnak. Eta plazarekin horietara joiten da? Arrunt, ah, arrunt, bai. Hmm. Bo, orokorrean, uh, beti... Eh, plazera beti hor da. Plazera hor eh, uste dut, uh, kaskarroten uh, zerbait dela, justuki, uh, kolektiboki plazeraren sortzea, partekatzea, eta eta sustatzea. Mm Finitzeko, demora guti baitugu, hor justuki adizida um, mm, zure doktoretzaren zat, hor lan zen ere tesea honen kari filma bat, antzinatzen ari zira, berriz hasi zira, elgarrezketa batzu egiten. Bai, zertan beraz, eh, zertan izena. galdera... Ona, eta interesgarria, justuki gauzak pixkat eh, mugitzen eh, ari baitira eh, proiektu horrekiko. Uh, berri hon batzukan baititut, ez ditudanak orain aipatzen alko, hola egiten dut teaser pixkat berantago, <laughs> suspensa sortzen Jakin mina sortzen ah. dut. hori da. Jakin mina sortzen dut, baina uh, bideo honean da, nik xantza handi batukan dut, uh, uh, parte hartu nuelako uh, eta idazketa egonaldian, Eh, bimlata ogeita iru urtean. Zuko gailuarekin hau? Bai, hori da. Eta baziren bi tutore, itziar lemanz eta luhi eh, bost. Eta biziki interesgarra izan zen enetzat eh, aiekin eraman uh, Aiekin eta bertan ziren beste uh, filme gileekin. Azkenean, alebatetik... Uh, ikerketa nituen gogoetak uh, haien irudiaren ikusteko manerari uh, eh, piskat konfrontatu baitut. Zdanik azkenean irudiak ezagutzen ditut, badakit zer baden gibelean, bi, gaia biziki untsa ezagutzen dut, baina irudiak beste zerbait kondatzen aldute batzutan. Eta hortazo or, hartzea biziki interesgarria da. Eta bo, haiekin eraman dako lanak uh, oraindik uh, laguntzen hau uh, bai ene tesia pentsatzen eta bai filmaren pentsatzen hori da <laughs> askia uh, zerbait uh, bai kojadena. Bideratu zaitu hori Bai, bai, bai, bai, bideratu nau, hainitz galdezkatu nau ere uh, irudiarekiko nuen eh, ahemanaz, ahe, uh, eh, irudiek ere zer kondatzen aluten, eta hortaz ez gira baita bada kontziente, baina irudi bakoitzak, uh, badugu irudien irakurtzeko manera bat, teknika bat, jakitate berezi batekin egiten dugu hori, eta sozialki ez dugu ere berdin irakurriko eszena bera. Eta hmm. hortaz mm. ere bizikintez gara da. Hala, bera, zaintzina eramaiten ari zira, lana iniz bada ono, ze urte bat finkatzen duzu hori guzia finitzeko? Ba, hori da elburua bai. <laughs> Untsa da, be eskertuko zaitugu, alaia kasonon, arte torridik, eh, espero dut bukatu aizanen derarik ere berri zure hemen. Be, bai, plazerekin, hola ene gogoetak aintzinatuko dira eta berdin gaur iranditu gauza batzu zuzentzen alko ditut. <laughs> <laughs> Untsa, mile esker gainitz. zuri. Eta bideon zuri ere. Mile esker. Eta honekin eh,